Вона осуджувала їх обох. З гіркотою думала про багнюку, в якій бабраються деякі люди, але мовчала. Їй тільки було неймовірно шкода Сергія. Ми зрозуміли все. Несподівано заскрипів протезом Рубан. Заберіть оцей папір і йдіть. А якщо той, прийдете ще раз. Ірина не зрозуміла, а тітка втямила. А може, на неї справив враження дуже вже солідний і грізний вигляд начальника в кутку. Чуприна над його чолом висіла хмарою. Великий ніс надзьобився по яструбиному, а очі були чорні й неприступні. тітка лише мить повагалася, застебнула пальто, вона вже геть упріла в ньому і пішла. Рубан потер підборіддя і сказав ви, дівчата, той сходіть у буфет, а Степан нехай зайде сюди. Яка то була розмова? Ірина та Клава могли тільки здогадуватись. Щоправда, Клава ходила підслуховувати під двері але вони були міцно причинені. Тільки й дочула, як істерично вирискнув Степан. Ти мені заздриш, заздриш. Я не винуватий, що ти безногий. А тоді щось грюкнуло. Може, палиця чи щось інше. І вечірко замовк, мабуть, злякався. Коли вони майже через годину вернулися до кімнати. Вечірко стояв червоний, як рак. У нього почервоніла навіть лисина, і весь він був неначе прокручений крізь макухо дробарку. Здавалось, навіть піджак на ньому обвис і пожмакався. Ірша, Рубан і Решетов сиділи на столах, цигарковий дим аж під перстелю. Навіть Сергій невміло тримав у пальцях цигарку і цмилив її кінчиками губів. Коли Ірина, влучивши момент, запитала Решетова, про що вони говорили, той, усміхаючись, сказав Та так, про життя. Ну, а вечірко. Вона та тітка знов прийде? Ні, вже не прийде. І Степан, мабуть, жениться на тій дівчині. У Сергія Ірина ні про що не розпитувала, хоч другу половину дня разом переглядали робочі креслення. Вони сиділи за її столом і з усіх сил вдавали діловитість. І обоє знали, що вдають, що думають зовсім про інше, і розуміють геть усе аж до дратівливості на самих себе. Ірина не самохідь раз по раз закидала ногу за ногу, давня звичка, і тоді небезпечно округлялося обтягнуте шовком коліно. Вона приймала її, дратувалася дужче. Їй здавалося, він може подумати, що вона те робить навмисне. Обоє відчували, що довкола них утворилося якесь силове поле напружене і тривожне, і розуміли, що творять його не тільки в уяві, а воно існує насправді. Це вже була якась містика, якесь божевілля, важке і приємне водночас, гарне, солодке, що б там вони не хотіли. З неділі попрошуся інший відділ, подумала вона. Треба тільки знайти привід, якось пояснити Василеві. Проте їй не довелося нічого казати Тищенкові. У неділю він прокинувся на годину пізніше, зробив на балконі зарядку. У відчинених до середини скляних дверях веранди миготіло його велике мускулисте тіло довго пирхав у ванні і, вийшовши звідти, сказав: Є одна новина, дуже приємна.